Nagianta artefarita folio productas biofueloin. Antau tri jaroi austra chemiisto, ciu laboras ce la Universitato de Cambridgeo, presentis artefaritan folion, ciu simile, ciel ce la fotosinteso, productas energion. Nun li presentis novan version, ciu povus producti puran fuelon sur la maro. La chemisto laboristum sep jaroi por ebligi la utiligadon de la sun lumo lau la modelo de la plantoi por producti energi portanton. Anstatau producti succheron, kiel tion faras la plantoi, la esploristo estrebis recte el carbon dioxido cae aquo, producti dauripove, ce chambra temperaturo, tiel nomatan sintesan gason. Tiu gasa mixajo consistas el hidrogeno ho du, cae carbon monoxido, co kai cae gi estas nun tempe produktata mond vaste la uscalo de megatunoi. Gi estas usata por la produktado de fueloi, plastajoi, cae stercajoi. Ciel resulton de sia laboro, La chemiisto presentis en la iaro 2019 artefaritan folion, en dicetzo de quelcae millimetroi, cae en grandezzo de plurai quadratai centimetroi, ciu consistis el multnombrai tavoloi, cae trovigis complete en aquo. Per la combino de du lum absorbiloi, vis mutavana dato cae Petrovskito, cun taugai catalisiloi eblis producti sintesan gasson helpe de sun lumo. Tamen la efficetso estis ancora modesta. Mesurite de la energio de la en radianta sun lumo, cae la energio ciu estis conservita en la sintesa gasso, gisitui signife sub unu procento. Ancau la conserve blezzo, precipe pro la delicatae perovskitoi, estis limigita. Crome la folio estis malfacile manipulebla pro dicai vitrai substratoi cae pro necessai tavoloi por protecto contra humidezzo el pesa aloio. Tiel gi estus nur tre malfacile, grand mesure productebla cae transportebla. Inspirite de la tendenzoi pri miniaturigo en la electronico, la sciencisto provis dum la pasinta iaroi redukti laueble la necessain materialoin sen malacceli la productivon. La faculoi successis sur tavoligi la lum absorbiloin cae cataliziloin, sur flexeblain foliagioin el plasta materialo cae metallo. Crome la tre humidezzo sentema lum absorbilo perovskito estas shirmita per micrometro indicai aquo for i tavoloi sur baso de carbono. Tiel la esploristo productis artefarita in folio in con activa areo de proximum cent quadrata i centimetroi, quio estas suffice mal pesa nagi ce testoi sur la rivero Cam, quiu fluas tra Cambrigio, ili povis montri che ilia sistemo povas convertis un lumon al energi portanto cun simila efficetso ciel plantae folioi. Anca un natura fotosinteso havas nur malaltan energi efficetson, accentas la chemiisto. Por comerza applico tiu efficetso devus ancorau esti signife pli granda. La arte farita folio ancorau ne funccias cun la concentrigio de carbon dioxido en la atmosfero. Oni devus au concentrigi gin au recte cupli la sistemon al carbon dioxidon eleganta fonto, exemple en la industrio, li diras. Por utiligi la sintesan gason, kiel fuelon, ci devus ancora esti preparita. La tiu cele necessai technologioi tamen existas, cae necessus nur cum cupli cion, diras la esploristo. Ciel allogan varianton, li nomas la converton al liquvae carbon hidratoi, helpe de la sinteso, la officia tropsh, per ciu eblus producti verdan benzinon au aviadilan fuelon. Ec se gis mercata maturezzo necessas ancora pluae pribonigoi, la sciencistoi vidas la avantagioin de la artefaritae folioi. Tivi folioi, exemple, ne besonas spazon sur grundo. Eblus producti fuelon en sur marai farmoi au sur lagoi cae lagetoi, cio havus plurain economiain cae medi protectain avantagioin.